Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Jeziś si zavolal lidí i swe uczedniki, a rzekł im, Gdy chce jít za mną, ać zawsze sam sebe, vezme swój krzyż a nasleduje mnie. No boć, gdyby chciał swój żywot zachranić, straci ho. Kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, gdyż získá celý svět, ale ztratí svou duši? Neboť no jakou dá člověk náhradu za svou duši? Kdo by se však styděl za mnie, a za má slova před tímto niewiernym a hříšným pokoleniem, za toho se bude stydět také syn člověka, aż przyjdę we sławie swego ojca ze swatymi angieli. A rzeklim, Amen prawim wam, niektórzy z tych, gdy tady stoi, ne okusi smrt, dokud ne uwidzi, że Boży Królowstwie przyszło w cele swe sławie. Słyszeliśmy Słowo Bożi. siostrze, siostry. Chciałbym chcę zostawić tu jedne wiety dnešního Ewangelia. Gdyby se wszak stydziel za mnie, a za ma słowa przed tym to niewiernym, a grzesznym pokoleniem, za toho se bude stydzieć také syn człowieka, aż przyjdę we sławie swego Otce ze swatymi andzieli. Papież Franciszek jedną rzekł, je nepochopitelny chrześcijan – który není svědkem a nevydává svědectví. My nejsme nějakým naboženstvím idei, pouhou teologii, krasnych wiecji a przykazań. Nikoli. Jesteśmy lidem, który nasleduje Jezusa Krista, a wydawa świadectwi. Ale chce wydać świadectwo o Jezusie Kristu, który niegdy wywyrcholi polożeniem żywota. Bratrzy, sestry, walmi mnozi chrześcijanie już nie znają ani zakladni prawdy wiry cirkwe. Znalazł wiry dnes poklesa jako malogdy. To są nepochybnie poważliwe jewy, neboć no prazna wira, wira bez obsahu, by była wira bez zakladu, która je bezpredmietna w dwoim słowa smyslu – Rychle może wyprchat, ach rozji nebezpeci, że se smisji, aż k nepoznani z innymi postoi, chnutymi ideologiami, a utopiami. Jeden z aspektów současné krize víry, które nelze podceňovat, zależy w tom, że se nam stali cizimi mnohé základní postoje víry. Postoj úcty, pokory, důvěry, oddanosti. Nic už se jasně netvrdí, nic už se přímo nepopírá. Všemu se spíše dává nové definice, jiná funkce a jiný wyklad. Rozdíly mezi wierą a newirą se nakonec upnie rozpływaj. Tak se nevíra nagle objevuje jako zbożna, protože je otevřená, tolerantní a angażowana stala się jakimś nowym nabożeństwem z obrowską przytażliwą silą. Człowiek se czyni strójcem swego własnych oszczęści, a ostatnie otaski, które zostawa i potlaczuje bez honu przed nich odne. Wira z jasnym a pewnym przeświadczeniem, co naproti tomu często odbywa jako nieco omezenego. I trzeba rzeci, że wierzyci se dnes musi nowie a chlubie i ptat – co je to vlastne víra, jak je možné věřit, co je za ważnym obsahem víry, jak lze víru ospravedlnit a odůvodnit. Proč mám vůbec věřit a víru vyznávat? Jak předávat víru živě dál? Jak můžeme nejprve sami sobě a pak ostatním ukázat, že věřit je krásné, że wira je wielki dar, który ma być darowany dalej, że wira jest poseł człowieka. Bratrze, sestry, prvním zakladem, zakładnim postojem wiry je naslouchat a vnímat, otvírat se a nie możemy wytworzyć, na ni to własny wykon. Musimy jej vnímat a przyjmat. K víře může Jen człowiek, który je otevřen a otevírá se pro zcela jinou novou skutečnost Božího tajemství. Jen člověk, který není hned hotov se svými názory a postoji. Víra je spojená s pravdou. Ježíš modlil se za nás k Otci. Posvěd je pravdą, Twoje słowo je prawda. Prawdu nelze wytworzyć na zakładzie hlasowań правду лзе nalezat, nikoliv wytwarzat. Pokud tomu nechceme rozumět, v takovém případě však nastává nebezpečí, že se kam si vytrácí ono pohoršenia blaznoství Ewangelia, ona sól, a onen kwas, który je w dnešní těžké krizi více než kdy indy nepostradatalny. Pamatujmy na słowa ważnego, dotkliwego napomenutia apostola Pawla. Zaprzysaham Cię przed Bochem, a przed Chrystem Jezisem, który bude sądzić żywe i martwe. Zaprzysaham Cię przy Jego sławnym przychodu a królestwie. Chlasej słowo, przychazej z Nim, a gdzie to wchod czy ne wchod. Uświadczuj, zakazuj, powzbuzuj z przestranną trpieliwości, a znalości nauki to totiž doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Nepři podle vlastních choutek nachromadí učitele, kteří šimrají jejich uši, odvratí sluch od pravdy a obratí se k bájím. Ty však buď ve všem rozvážny, wytrwaly bez kouškach, pracuj jako hlasatel Ewangelia. Dobrze konej swą służbą. Bratrza, sestry, znepokoici tekst. Chodzici się do każde doby i te nasze. Jan Paweł II powzbuzował mladeż. Chrystus was potrzebuje, aby oswitil świata, ukazał mu stezku żywota. Abyste byli wyzwą, która hlasa konkretni, a uczynne ano cirkwę w uczy żywotu. Boj bude dlouchy, a bude potrzeba każdego z was. Ne bojte se. Ewangelium Nesmibet ukrywano ani ze strachu, ani z lchostajności. Nie bylo přece přijato proto, aby było strzeżono w soukromí. Musi być wystawiano na oczy, tak aby ludzie widzieli Jego światło, a chwalili Nebeského Otca. Prosme o milost chrześcijańskie konsekwentności, jak modlił se papież Franciszek – abychom chrześcijaństwi také nepoužívali ke karierizmu, lecz nasledowali Jezisie Jeho cestą. A Bóg poslal swego Syna, który se zrzekł sam sebe, stal se służebnikiem, poniżył se aż k śmierci na krzyżu.